Agur entzuleak, ofizioz eta izaitez laborari izanki, nere bizi parte honbat bat kabalekin eta bereziki behiekin daramat. Seguraski ahemanatako pertsona bat nizanez, behiekin kalakan ari niz, edo bederen mintzon izaie. Aldiuntan, obe ukanen duen isilik egonik, ze ea saldia bildu dutan. Garaziko hiltekitik errezebitu gutunaren behi eman diet, nun adar haundiekilako kabalek, Adahak moztu beharko zitzaizki helazioen iltegian onartuak izaiteko. Sekulan ez deuze erraiten eta, una aldiuntan etzaizki dala isilik egon. Aldiuntan txoberakina duzu, guk ere badugu gure duintasuna. Ez gira orkatzak adajak urtero galtzeko, errespeta gaitzazue. Ez zaltz aski, bizi guzian emaiten ditugun ahatxe eta esnea, badakigu ez girela plenitzekoak, marulo ere badela ongitratatuak gira hemen, kanpoan biziz, unsaianez, behar orduan duan ongitratatuak, emaiten dugunaz eskertuak girela. Denak pasaiakoak izanki, uz gure destinora joaiten adarrak sut. Badakigu administrazioan pean tinkuan zireztela, baina nelgarrekin ez dezagun neuri behi hori pasatzen utz. Ez alda zentzu gabea, behin ardi adardun batekin komplikazioak izanki, kabala guzier sistematikoki hori inposatzea? Hiltegi publiko horiek ez aldira gure beharer erantzuteko tresna batzu izan behar. Ez dea haier lekuko askuntza motari egokitzea. Gure izaitearen desagertze prozesu hori buru egin dezagun, geldegiten administrazio eta agroindustriari ez buru ez bustanik duten neugier amen erraiten. Atzo kanpoko askuntza mehatxatua, orain lekuko arrazaka, bihar laborari izaitea bera delitu bilakatuko, berreskura dezagun gure laborari izaite agotasuna. Ez, gure adahak bizigireno ez dituzu eukanen, hilondoan nahi duzuena egiten alko duzue, edo kaskesurak hiltegi eintzin aldean finkatu, trofeo gisa, edo adahak ungariz beterik, lurpean atxiki ondoren pentzeak aberasteko. Laborantzaren industrializazioaren kontrako deia daja jo nahi baduzue, adar bat usten aldauzuegu, bainan biak nahi badituzue, ipurdi mazelan txartuko dauzkizuegu. Eta erraiezue, idei argi hau ukanduten DTM administrazio buruari, jindadila buruz burua ipatzea. Entzun beharrak erranen dazkogu, gureak ekendu nahian berak adarrak ukeitea suartatzen dizkiogula, eta geldi datila laborariak lantzikinen egile gisa apaltzea.